Հանրապետությունում մեկնարկել է բարեգործական կազմակերպությունների կողմից Արցախ ուղարկված մարդասիրական օգնության բաշխման հերթական փուլը։ Օգնությունը տրամադրվում է մայրաքաղաքի թիվ 5, 6, 8, 9 եւ 11 դպրոցներում ստեղծված կենտրոններում։ Սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության սոցիալական զարգացման ծրագրերի պետ Հայկ Սողոմոնյանն է մանրամասնում։ Այս պահին Սնդամթերքի բախշում իրականացնում ենք 63 տարին լրացած աշխատանքային տարիքային կենսաթոշակառու անձանց, ովքեր որ ունեն հաշմանդամության խումբ, կարգ կամ միայնակ ծնողներ կամ կերակրող կորցրած, բայց 63 տարեկանը պետք է լրացած լինի։ Ու աշխումը այս պահին իրականացում է մենակ քաղաք Ստեփանակերտում փաստացի բնակվողների համար, շրջաններում ապրողների համար այս փուլը արդեն իրականացվել է։ Ներառյալ հաջորդ շաբաթը Բաշխումն իրականացվելու է նշված 5 կետերից, ինչից հետո բոլորը փակվելու են եւ միայն 1 կետ է գործելու, նշում է Սողոմոնյանը։ Տրամադրվող մարդասիրական օգնությունը կշռում է մոտ 18 կիլոգրամ 14 անուն ապրանքատեսակով։ Տոպրակների մեջ կա 14 անվանում ապրանքատեսակ, տոպրակները տալիս ենք յուրաքանչյուր մարդուն 2 տոպրակով, կենցաղային իրերը 1 տոպրակում, սնդամթերքը 1 տոպրակում, որ เป զի սնդամթերքը լվացքի փոշի եւ այլն համատեղ չլինի նույն տոպրակի մեջ։ Բնակիչներից շատերը բողոքում են, եթե 63 տարեկանը լրացած չէ, հաշմանդամ չէ, կամ շրջափակման պայմաններում ոչ միայն առանձնացված խմբերն են օգնության կարիք զգում, ինչու են կատեգորիաների բաժանում։ Սողոմոնյանի խոսքով ֆիզիկապես հնարավոր չէ Արցախում ապրող մարդկանց բոլորին միասին աջակցություն տրամադրել։ Դա ունի բազմաթիվ պահանջներ, դրանցից մեկն նաև այն է, որ համապատասխան քանակի ու տեսակի սննդամթերքը Արցախի հանրապետության տարածքում միշտ չէ որ եղել է։ Ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով տեղափոխված Սուման տարբերը պահեստավորվել է սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության պահեստներում ու համապատասխան չափականակների ուտեսական ու արկայության դեպքում սկսվել է բաժանվել խմբականակներով։ Օգնությունը կշարունակի տրամադրվել Ստեփանակերտ քաղաքի դպրոցներում բացված կետերից ժամը 10-ից մինչև 17-ը։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։